Tranquilo, quieto, pero coqueto. Ayúdate. Anda llorando por cita y toda rica. Su historia con él no a tu ex, le pica. Ponte entera peligrosa como Nikita. Vacila, pelate en todas la cita, pero hoy sale con cuidado. Que ultra mega malvado. Te robo, me la tiro más cara Y nos comemos que esa viola para no espantar al ganado. Soy muy huella, sé todo, te lo voy a dejar noqueado. Pero sale con cuidado, que ando ultra mega que y todo lo choco a los mato' Mándame la ubicación, mami, soy te parto algo, no va a ser el corazón. De tanto fumar papá, papaleco de Japón, po po po sea que todo no peando con el pana que no ve una fea. Ya vamos a la pelea, hoy te parto la que quemea. Soy el pelado de los sátiros que el fin de tener que botellas de Bloom, vamos luz Vamos ese gusto, a No me gustan todas a mí, solo me gusta y tú. Así que estás conmigo y tu amiga con el blue. Jaja, y y la que esta noche mamita está soltera. Mamacita, venga, sepa acá que te voy a chocar. De soda atrás, ese toto lo dejo noqueado. Como boa, a pum chachazo por embarado. Y pelado, ya tú sabes. Andamos fileteando puros culos en la nave. Quiero que todas las guayas tomen mi jarae. gime en el estudio para que yo se lo Con cuidado, que ducha mega malva. Hoy te robo, me la tiro más cara. Hoy nos comemos que esa viola mano no espantar al ganado. Soy my huella, ese toto, te lo va a dejar noqueado. Pero sale con cuidado, que otra mega malvado, Ese toto me lo tiro a lo pesado. Después de su cacha salgo entero así calao. llama llamo, los sátiros.